для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Пранціж прыпаў да шчыліны між дошкамі, цэлячыся са стрэльбы ў прыхадняў. Доктар стаяў, скрыжаваўшы на грудзях рукі падманліва спакойны. Людзі з паходнямі ўзброеныя, хто чым, спыніліся перад ім. Наперадзе быў худы высокі мужык з запалымі светлымі вачыма, якія гарэлі фанатычным агнём. Аддайце нам вядзьмарку!» Вы ведаеце, што нападаеце на самога пана Ервасія Агалінскага, які спыніўся ў гэтым доме. Спакойна спытаўся лёднік, і Агалінскі пацвердзіў сваю прысутнасць з градам выкшталцоных праклёнаў, сярод якіх самым прыстойным было дзеці каросьлівай сучкі. Супраць ясна вельможнага пана нічога не рабіць му. Высокі мужик нібы ў пацвярджэнні слоў стукнуў зямлю сваімі віламі, што смешным чынам прыпадабнялася мажардомскаму стуканню жазлому паркет на знак пачатку балю. Але мы не хочам, каб вашыя мосці тую вядзьмарку звезлі, і нашы людзі ад ейных сурокаў змарнелі. Пана Галінскі, наш гаспадар і суддзя, вось няхай тут жа я судзіць пачвару, а мы прысуд выканаем. Натоп за ягонай спінай загуў. Некалькі чалавек, які правадыр відавочна адрозніваліся ад звычайных змарнелых халопаў, замест сярмягаў вывернутыя поўсцю наверх кажухі за паясамі шаблі. Лясныя людзі. З гэтымі дамовіцца цяжка. Чаму вы вырашылі, што саклета вінаватая ў пошасці? А хто яшчэ? выгукнуў адзін з мужыкоў узброены звычайнай сякерай. Яна чараўніцтвам з дзяцінства жыве, сам бачыў, як чорнага кота пад колам млына кідала. А як дала зёлак маёй жонцы, дык тая праз тыдзень плямамі чырвонамі пайшла, а тады і я, і ўся вёска. Мужык тыцнуў пальцам сабе ў твар, дзе сапраўды красавалася раздрапаная да крыві пляма. Вядзьмачка яна хоча, каб усе былі такімі страхотнымі, як сама. Бачыў пан, што да аблічча яе чырвоны змей прысмактаўся. Усе ведаюць, я ў хім ейную матку цяжарнай узяў, ад вадзяніка яна. Жорнаў на шыю утапіць, зараўлі прыхадні. Чакайце спадарства. Лёднік падняў руку, и крики стихли. «Я доктор! Дайте мне час, и я вылечу усих!» «А я назнов на нас хворость нашле!» — выкрикнул нехто. «Коли я приберу з яе твару червонага змея, вы поверыце, что Саклета не вядьмачка? Яна ж мусіць у царкву ходзіць, прычасці бярэ». «Ти, може, сам дядьмак!» Вигукнув нехта з натовпу, і віли наставіліся на льодніка, як на загнаного вавка. «Доктор, не мянці язиком, я тут пан, мне і вирашаць!» Викрикнув Агалінський з-за плоту. «Бунту не потерплю, але й чаровніков покривати не збираюся!» Люди ухвально загулі. Льоднік – уладна загадаў прыхаднем. «Мы зараз параімся, чакайце тут выраку!» І зайшоў у браму. Да доктара тут жа падляцеў Агалінскі. «Ты! Што тут узяўся камандаваць клістірнік пракляты? Хто ты такі?» «Вядьмак, вядьмачку, ратаваць узяўся? Ды я цябе...» А Галінскі выхапіў з-за пояса бізун і замахнуўся. Лёднік пераняў панскую руку і так сціснуў, што пан вохнуў. «Я, ваша мость, прысягу сваю вам, памятаю, і гатовы сплаціць». Але пан памыляецца, калі думае, што я дазволю хоць адзін бізун ад тае смяротныя дозы загадзя выпрабаваць на свае скуры. І я не дазволю аддаць на смерць гэтае няшчаснае дзяўчо. Лёднік кінуўся ў бок саклеты, якая нават не плакала, не спрабавала схавацца, а пакорліва стаяла каля бацькі, опустивши голову, подобной у белой хусты на зломанную кветку. Франціш зараз жа падляцеў да лёдніка, гатова студзіць пала галінскага шабляй. «Я ўсё ўладжу сам, ваша мость», – твёрда сказаў амерыканцу доктар. «Я бачыў праявы пошасці і пазнаў хваробу. Нічога звышнатуральнага. Прашу толькі ясна вельможнага пана не ўмешвацца». Урэшце гэта мужыцкая справа, не вартая вашых высакародных клопатаў. А Галінскі, якога лёднік адпусціў, адскочыў назад і выхапіў шаблю. Ноздры яго раздзімаліся, і ён бы кінуўся на доктара, каб быў трохі больш п'яны. Але, відаць, яшчэ памятаў, што сам звязаны прысягай на конт здабыцця спадчыны доктара Ді. Таму толькі пагардліва сплюнуў. «Гэта я табе таксама прыпомню, паскуднік!» Урманы хвелька паглядалі на млынароўну з нянавісцю і страхам і падобна гатовыя былі зараз жа перакуліць яе цераз плот. Доктар строга папытаўся саклету – кідала кота пад млын. Дзяўчына з безнадзейнай абыякавасцю кіўнула галавой. Звычай такі ваша мосць. Млын жа без гэтага круціцца не будзе. Вадзянік э, ставы і паламае. Лёднік толькі з прыкрасцю рукой махнуў. Ось ён партрэт беларускага духу даведнік па травах з лацінскімі назовамі і кот у ахвяру вадзяніку. А на аперацыю па выдаленні свайго ўпрыгожання на шчаце ты згодная? Ці свята верыш у ягоную неабходнасць дзеля паспяховай знахарскай практыкі? Саклета ўпала перад доктарам на калені і пачала палка цалаваць таму руку. «Паночак, паночак мой любенькі!» Ды калі б толькі вы змаглі сурок гэты прыбраць, ды я за вас Богу маліцца стану і ў дзень і ў ночы. Млын прадам, усё прадам, толькі прыбярыце чырвонага змея з дачкі сіроткі беднай. Зароў і яўхім і схапіў доктара за другую руку. Матка ейная рана памерла, адзінае мая ўцеха дзіцятка. Лёднік раздражнёна вырваўся папярэджваю гэта балюча а мне яшчэ і лішаі ў гэтых дурняў лячыць будзеце рабіць што скажу без дапамогі не спраўлюся і пайшоў за вароты. Калі натоўп расчыніўся ў прыцемку, як соль у поліўцы, лёднік абвесціў да бурэння Галінскага, што давядзецца затрымацца на млыне на тыдзень. Бо ён дэклараваў нападнікам вылічыць ад пошасці жыхароў вёскі, амблынароўну саклету паказаць з чыстым тварам. Тыдзень Найменшы тэрмін, за які шнар пасля аперацыі на твары хоць трошкі зацягнецца. Прыгатуецца дастатковая колькасць мазят скуранога захворвання, якое пасцверджанне лёдніка узнікла не ад сурокаў, а мыцца шасцей трэба, і ад тае мазі лішаі пачнуць сыходзіць. А каб абвергнуць падазрэнню вядьмарстве ўласным, доктар абвесціў, што разам з сям'ёй млынароў пойдзе ў царкву. Яна тут зацягнецца засталася праваслаўнай да споведі і прычасця. Ранцішу давялося быць асістэнтам, калі доктар рабіў аперацыю саклеце. Студыёзус увесь час маліўся святому кіпрыяну, які дапамагае супрацьстаяць магіі чараўніцтву. Але за час аперацыі ўпэўненасці ў вядзьмарскай прыродзе млынароўны ўсё-ткі паменшылася. Амерыканец таксама быў пажадаў паглядзець, але хутка страціў цікавасць да крывавай дзеі. А дзяўчына нават не плакала. Дзеля пазбаўлення ад свайго праклёну гатовая была перацярпець любы боль, праўда, і лёднік узяў сабой не толькі абавязковы набор інструментаў, але і запас лекаў, сярод якіх даволі моцныя бязбольваючыя. Эх, яшчэ пара такіх аперацый, і мне можна будзе Блог падковваць, бурчэў стамлёна ле таемна задаволены сабой лёднік, які страціў гадзіну, каб зрабіць след ад свайго скальпеля, як мага больш незаўважным. А тады пачалася катаржная праца па нарыхтоўцы мазі. Смурод клубіўся неверагодны, як у пекле. Хвелька і фурман карп, панурыя і злыя – перацілі, таўклі, наразалі, млынар цягаў, пранціш варыў, лёдні кіраваў. Толькі саклеце было забаронена ўставаць, каб усё зажыло, як хутчэй і найлепей. А амерыканец альбо валяўся насенніку з кнігай пра заморскія падарожжы, альбо хадзіў страляць птушак у бліжэйшы гайк – Адзіная карысць, пан высветліў, што за млынам сочаць, так што збегчы не ўдасца. І паслаць па дапамогу глінішчы таксама. Яшчэ адно на гэты раз уласнае назіранне пранцішу не спадабалася. Карп і раней пазіраў на доктара як сыч, а цяпер і хвэлька перамяніўся – У ягоных паглядах на гаспадара мігцелі расчараванне і крыўда, як у дзіцёнка, якому замест сапраўднага жывога коніка падарылі выразанага з дрэва балванчыка. Доктару не было калі звяртаць увагі на такія нюансы, але пранціж схапіў хвельку за вуха ў цёмным куце пасля асабліва непаважлівага звароту да прафесара. «Ты што гэта, сучы сын, сабе дазваляеш, а?» Я цябе хамыла навучу, як са шляхціцам паводзіцца. Ды хто са шляхціцам раптам скрыўды прагаварыў хвелька. А мне карп э, распявоў, што э, пан лёднік зусім і не пан, а чарнакніжнік, і ў вас ваша мосць э, слугою быў, а, а, а брат пана Гервасія дык увогуле яго за халопа трымаў. Пранціж для важкасці адвесіў хвельку пару кухталёў. Запомні хамуйла. Нават кароль можа ў палон патрапіць і на ланцугу сядзець. Калі пана лёдніка сам вялікі гетман паважаў, за стол з сабою садзіў, дык не табе ставіць пад сумнеў ягоную годнасць. Ясна? Ясна? Доктар жыццё табе выратаваў, з таго свету выцягнуў, а ты важыш, ці дастаткова твой пан для цябе радавіты. Хвелька вядома запэўніў, што ўсё з'ясаваў і перапрашаўся і каяўся, але водгулле трымалася ад такога дробнага здарэння непрыемнае. Франціш памятаў сябе шкаляра, якому дастаўся ў рабства раскаяны алхімік. І як ён ставіў алхіміка на месца. І выходзіць лёдніка, сына гарбара да канца жыцця так і будуць ставіць на месца нават слугі. Для пранціша, які аднойчы прызнаў доктара роўным сабе, гэта атрымлівалася асабістай абразай. Але ж і сам пан вырвіч уладальнік гербагі па цэнтаўру глыбіні душы лічыў лёдніка няхай і выбітным чалавекам, але інакшым ад патомнай шляхты, бо ў ягоных жылах усё роўна цякла простая брудная кроў. І батька пранціша пан Даніла Вырвіч з падняводдзя загонны шляхцюк, які сам вывозіў на поле гной, уторкнушы ў воз шляхецкую шаблю, быў па сармацкіх законах бясконца вышэй за бязроднага прафесара з двума дыпломамі у парыку і модным камзоле. Thank you. потым давялося ісці ў вёсачку з красамоўнай назвай «Карытнікі», шчакаўшы свята, каб людзі былі дома. Перад выправай прафесар з валізай у руках спыніўся летапчана, на якім, задраўшы ногі ў жоўтых сафьянавых ботах, на падваконне ляжаў пан Ервасі. «Ваша мусть, не хоча б паглядзець, як живуць падданыя вашыя мосці. Доза жоўці ў голасе прафесара была дастаткова заўважнай. Амерыканец сеў і варожаў таропіўся ў прафесара. Што? Я мужыкоў не бачыў. Лёднік скрывіў вусны. Вы Ваша мость так жадаеце даведацца, як жывуць бедныя індыянцы, ці не варта мець з чым параўноўваць? Запэўніваю, экзотыкі і дзікунства ў глухіх беларускіх вёсачках ніяк не менш, чым у пасяленнях ацтэкаў і мая. Амерыканец падумаў і зрабіў літасць зацікавіцца. Усё роўна ад нуды пачаў мух расстрэльваць гарохам з трубачкі, а астралябію хітрамудрую бескарысную за тае хітрамудрасці закінуў так, што ха, забыўся куды. Пашкадаваў пан Гервасі аб сваёй цікаўнасці ўжо калі пад'язджалі конна да карытнікаў па такой граскай дарозе, што не заслугоўвала найменне дарогі. Так, недаробленая сцежка па гліністай гразі. Конь пана Галінскага ледзь не паваліўся ў адным асабліва слізкім месцы, А камякі гліны ляцелі на вершнікаў, асядалі на вопратцы ардынамі восеньскіх вандраванняў. А калі даехалі, ды спешыліся, ды пайшлі па хатах, кветамі гэтыя буданчыкі напаўзарытыя ў зямлю маглі называцца не большым сцежка да карытнікаў дарогай Людзі выпаўзалі вонкі у чарнелыя ад недаядання і куродыму расчасаныя лішаі на тварах крывавілі. Пана Галінскі хацеў быў загадаць, каб усіх сагналі ў адно месца, ды спраўдзіць раздачу мазі і лекцыю прафесара наконт гігіены за адным разам. Але лёднік толькі рукой махнуў. Усё роўна давядзецца, прайсці па дамах, каб агледзець хворых, што пахаваліся як прусакі. А ў хатах дыхаць не было чым. Быдла утрымлівалася разам з людзямі. Асабліва ўражвала, што замест сталоў у падлозе быў пракапаны глыбокі роўчык квадратнай формы. На яго край садзіліся, спусціўшы ногі, а цэнтр выкарыстоўвалі як стол. З амерыканца было досыць аднаго наведвання. Ён з грэблівай фізіяноміяй азіраў, седзячы на кані ў ладанні свайго нядаўна памерлага брата. Хвелька, якога ўзялі з сабою весці лекі, паглядаў навокал яшчэ больш грэбліва і фанаберыста, і відавочна ўважаў гэтых брудных людзей у лахманах бясконца ніжэйшымі за сябе самавітага лёкая ў дыхтоўнай ваўнянай свіце. Франціш, які гадаваўся не ў палацы, і той не мог змусіць сябе да візітаў і заставаўся панад дворку. А доктар заходзіў і заходзіў хаціны, раздаваў слойкі з мазю, вучыў, як ёю карыстацца. А яшчэ крыкам крычаў на месцічаў, як на самых неадбайных студэнтаў, каб хадзілі ў лазню, каб мылі посуд, каб не спраўлялі патрэбу ў хаце. А яшчэ... Яшчэ... Франціш гэта бачыў, пакідаў у кожным доме па некалькі манет. А потым лёднік падышоў да пана Галінскага і працягнуў яму на далані кавалак нечага чорнага, падобнага да торфу. «Як ваша мосць думае, што гэта такое?» Твар лёдніка быў суровы, як зімовы ветер. Амерыканец узяў кавалак, пакруціў, грэбліва кінуў. Гразь сваю яны гэтым аціраюць ці што? Гэта іх хлеб, ясны пане, глыбокім нізкім голасам сказаў лёднік. Тоўчаная кара, мякіна – сушаная лебяда. А зерне, якое мелецца на млыне яўхіма, якое яны вырасцілі. Сёлета ўсё адвезенае ў панскія клеці. Быў недарод, а падушныя не зменшылі. Панагалінскі з прыкрасці тузануў сябе за руды вуз. Яны проста... Лянівыя, быдла. Хіба тыя людзі, што прыйшлі да млына, пазаўчора ўночы падобныя да быдла? Ціха папытаўся лёднік. Калі нічога тут не зменіцца, падобных ім стане яшчэ больш. І згарыць не адзін панскі маёнтак. «Ды што тут за гаспода такая?» Не вытрымаў пранціш. «Ды, «Ды ў нас у падняводдзі такой галечы ніколі не бачылі, каб у хаце ніводнай жалезнай лыжкі і ніводнага жалезнага цвіка». Нават у голад у грамады меўся агульны запас зерня. Калі яно заканчвалася, Мукі сялянам пазычаў, а то і дарыў, і, і мой пан бацька, і наш сусед, ягоная мосць, пан Крывіцкі. О, кары у нас ніколі не елі. Вырвіч са здзіўленнем заўважыў, што пана Галінскі пачырванеў. Тут Відавочна, аканом шалберы злодзі, я разбяруся, калі вернемся. Прэнціш Вырвіч выразна хмыкнуў, і пан Галінскі паправіўся. Прыедзем у Палацкак, э, дык дам усе распараджэнні, напішу. Са сляпых вакенцаў, якія таксама не заслугоўвалі наймення вокнаў, глядзелі нябачныя, ненавісныя вочы. Шаноўныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.